Non lagunok, zuokin otxartaga eskolako izadi irratia. Gaur ostirala otxaiaren hogeita iruan, bosgarren be maiakoek hitz egingo dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Ni amets mesa naiz, eta irratzaio honen esataria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizkizuet nirekin irratzaio honi hasiera emateko prest dauden lagunak. Mohamed eta Arainek ingereseko tartetxoaz arduratuko dira. Mohame eguraldiaren berri emango digu ere bai. Naiak urte betetxeen berri emango digu. Oierrek asmakizurak esango dizkigu. Aritzek albiste berezi bat eskainiko digu. Aste urrezko saldia unasek eskainiko digu. Eta diegon unasekin, aste honetako galderak bera izango ditu eta. Azteko prest gaudenez ingreseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Mohamed Alain. Hello everybody, today is Friday 23rd February 18, 2018. Eh, I am Alain. Hello, my name is Mohamed. Today we are going to talk about famous people in British history. Winston Winston Churchill. Winston Churchill was a politician. He was the Prime Minister of Great Britain during World War II. 1939 uh, eh, 1945 he was he was born in uh, eh, 1874 and he died in 19, 1965 Isambard Kingdom Brunel. Isambard Kingdom Brunel was an engineer and an inventor. He designed lots of famous ship bridges and train stations. He was born in 18, and he died in 1859. 59. Queen Victoria. Victoria was the Queen of Great Britain and Ireland for nearly 64 years. She was born in 1819 and she was Queen from 1837 until 1901. When she died, her real name was Alexandrina Victoria. John Lennon. John Lennon was a musician. He was in the Beatles a very famous pop band in the 1960s. He was born in 1940 and he died in 1980 when he was only 40 years old. I hope this information has been interesting for you. Bye bye. bye, bye. Enjoy the weekend. dezagun gaurko eguraliaren berri. Mohamed, esango diguzu seguraldi egiten duen gaur? Bai, noski, gaur gure eskolako termometroak bi grado markatzen ditu. Azken egun eta azken azte guetan, bezala temperatura oso bajua dugu gaur. Aurten negua gogorra izaten ari da, hotzan dia egiten ari du. Euri asko jauzi da eta itxelesko elurteak egon dira leku askotan. Nahi dugu udaberria etxea, baina maten du oraindik urrun dagoela. Gaur naiz eta hotz handiagon patiora joateko aukera izango dugu seguru asko. Hori bai, ez ahaztu berokiak. Gaurko guraldia badakigu, eta orain jakin nahi dugu ea gaur urte urtebetetzea den. Naia, zu badakizu hori? Badakit, gaur ez da inoren urtebetetzea, baina aukera probetsatu nahi dugu azken aste hauetan urtebetetzea ospatu dutenei atzera penpizka batekin sorion txeko. Lehenengo mailan, garasi romero zazpi urte bete ditu, eta itor bilalongak sortzi urte. Bigarren mailan, kardina ziurpekak Jera Rodríguezek eta Oier Peñak sortzi urte bete dituzte. Hirugarren mailan Noemi Arrabalek bederatzi urte bete ditu. Laugarren mailan Urko Martinek amar urte bete ditu. Bosgarren mailan ez dire egon urte bete txerik. Segarren mailan izot santolaiak amabi urte bete ditu. Sorionak garasi aitor karina jara oier noemi urko eta izot sorionak eta urte eskagatarako. Orain asmakizunen tartea dugu. Oier, esango digu zuzerri garkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengoz lehen eskuntzakoen egindako azken irratxaioaren asmakizunen galderen erantzunak eta iradatuzleak kaleratuko ditugu. Lehenengo asmakizuna gitarra, bigarren asmakizuna pianoa. Lehenengo aldera iru grado, bigarren aldera ume batek bete zituen urte aste horretan. Hirugarren garren aldera zaratari buruz, logarren aldera ez dut egin nahi. Irabazleak hau izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, lehenengo mailako udane lanburu, buru. Bigarren zikloko, bigarren zikloko irabazlea, laugarren mailako jaiza rodriguez irugarren zikloko irabazlea, zeigarren meirako Erika Grimaldos. Zorienak irukote horri. Orain badatoz aste honetan entzunadi. Hau da lehenengoa. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ez naiz aizea, ez nahi zelurra. baina nire negarrekin mustiko dizut burua berriega izango dut adiegol, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ez naiz aizea, ez naiz elurra, baina nire negarrekin bustiko dizut burua. Eta orain bigarrena, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, bost lagun dira, bata txikia, beste alodia badago bat luzea, beste bat alferra, eta azkena langilea. Errepikatu, errepikatu egingo dut entzun ondo, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, bol lagun dira, bata txikia, beste alodia, badago bat luzea, beste bat alferra, eta azkena langilea. Gogoratu, onde ondidati e- eta postontxean sartu. Suerte! Jarraian aritzek ortuiari buruzko berri bat emango digu. Aurrera aritz. Bihar, otxailaren hogeita lauan, ortuaian zuaitze eguna ospatuko da. Hori dela eta, eskurto, begiratokian ama, amaiketatik ordu bat arte zuaitz landaketa bat egongo da. Egun berezionen honen ospakizuna bi helburu nagusi ditu. Herriko zuaitzen garan, garrantzia nabarmentzea eta herritar herritarrak zuaitzak babesten eta zaintzen implikatzea. Izan ere, kaleko zuaitzak zaintzea ala udalaren nola herritarren egitekoa da. udalak baldintza egokiak sortzeko beharra du. Zuaitzek ahalik eta ingurumen eta gizarte onura handien, handiena eskar dezaken. Eta haren ardura da on, ondare barriotxu hau mantentzea eta ziurtatzea. Herritarrek berriz, zuaitzak babesten eta zaintzen lagundu behar dute, eta beren bizi kalitateak zuaitzen duten, zere egin balio txuzo hartu. Herriko zuaiztiaren balio eta funtzioetako batzuk onako hauek dira. Oksigenoa sortzea, inguruneko sarata gutxitzea, egazti fauna eta babeste animalia txiki batzuk handitzea. Herria atxegungoa izatea estresa gutxitzea etxearen eta hautsa eta zarata sartzea murriztea eta abar eta abar. Beraz, nahi ez eta ortuaiako biharko ekintzaren parte esartu, kogoratu zuaitzak guztion artean zaindu eta mantendu behar ditugula. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun Ni izan naiz, berriro. Ni izan naiz. Ez ahaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak unasek esango dizkizue. Ernegon, mesedes. Lehenengo galdera. Zenbat ume ospatzen ditut dute urte betetxea gaur, bigarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroak, irugarren galdera, zer ospatuko da bihar ortu eian, laugarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia, berriro irakurriko ditut, adi, lehenengo galdera, zenbat umek ospatzen dute betetxea gaur. Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroak? Hirugarren galdera, zer ospatuko da bihar eian? Laugarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko erratzaioa. Entzule lagunak, gaurkez gureak egin du. Ondo pasatu zen nule telakoan agur...